Psalm 20. In finem, Salmus David. Domine, in virtute tua, letabitur rex, et super salutari tuum exultabit viamento. Desiderium cordis eus tribuisti ei, et voluntate labiorum eius non fraudasti eum. Coniam prevenisti eum, in benedictionibus duce, ducedinis, posuit, posuisti in capite eus, coronam de lapide pretioso. Vitam peti da te, et repuisti ei longitudinem dierum, in seculum et in saeculum saeculi. Magna est gloria eius in salutari tu. Gloriam et magnam decorum impones super eum. Coniam tabis eum in benedictionem in saeculum saeculi. Laetificabimus eum in gaudium cum vultu tuo uniam rex sperat in Domino, et in misericordia altissimi non commovebito. Inveniatur manus tua, omnibus inimicis tuis, dextra tua inveniat omnes qui te odorunt. Pones eus ut clibanum, enis in tempore vultus tui, dominus in ira sua contemplabi Deus, et devorebat eos inis. Fructum eorum de terra perdes, et semen eorum a filiis hominum, coniam declinavirum tinte mala, cogitavirum concilia, quenum potuerum stabile, stabilere. Coniam pones eos dorsum, in reliquis tuis preparabis vulto meiorum. Exultare, Domino, in virtute tua, cantabimus et salaimus virtutes tuas.